Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպել է Արցախի ազատամարտիկների միության մի խումբ անդամների հետ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակին նոր նախագահին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ասկերանի շրջանում ընթացքի մեջ է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Քաշաթաղի շրջանում բարեկարգվում են խոթարկ տանող ճանապարհները։ Հայաստանի եւ Արցախի միջև պետք է մշակվի ու ստորագրվի ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին պայմանագիր։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանուր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ներքաղաքական եւ արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում այսօր հանդիպում է ունեցել Արցախի ազատամարտիկների միության մի խումբ անդամների հետ, գազམ་ակերպության ղեկավար Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Գագիկ Խաչատրյանը նշանակվել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամ 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արցախ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորական նամակ է ուղարկել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Գի Տեսիեին Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ։ Շնորհավորական նամակում մասնավորապես ասված է. Այս պաշտոնում ձեր ստանձնած հանձնառությունը խոսում է ոչ միայն խիզախության, այլև համոզմունքներին հավատարմության եւ կամքի մասին։ մասին Արցախում բարձր են գնահատում Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի գործունեությունը եւ վստահ են, որ ձեր ղեկավարության շնորհիվ Արցախի ժողովրդի ձայնն ավելի լսելի կդառնա Ֆրանսիայում։ Վերստին շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում ակտիվ ու արդյունավետ գործունեություն ուղղված խաղաղության, ազգերի հավասարության եւ համերաշխության սկզբունքների համընդհանուր պաշտպանությանը։ Աշոտ Ղուլյանի անունի շնորհավորական նամակներ են ուղարկվել նաև Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի փոխնախագահներ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուয়া Պոպոնիին, Ֆրանսիայի սենատի անդամ Միշել Ամիելին եւ Բուրգդեվալանսի քաղաքապետ Մարլեն Մուրիեին։ Նշենք, որ Գի Տեսիեն բարեկամության շրջանակի փոխնախագահներ, իսկ նախագահի պաշտոնում նա փոխարինել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանին։ Ադրբեջանական որոշ լրատվակայքերի, մասնավորապես Armia.az կայքում տարածված հաղորդագրությունն առայն, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերից մեկում պայթյունի հետևանքով 10 մարդ է վիրավորվել, իրականությանը չի համապատասխանում եւ հակառակորդ երկրի քարոշչության երևակայության հերթական վառ արգասիքն է։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակում որևէ արտառոց պատահար տեղի չի ունեցել։ Միաժամանակ հորդորում ենք հետևել պաշտոնական հաղորդագրություններին եւ դուրք չտալ ադրբեջանական տեղեկատվական սադրանքներին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանն ազատվել է գլխավոր ռազմական տեսուչի տեղակալի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Նշենք, որ օրեր առաջ Միքայել Արզումանյանը շտապ-հրավիրվել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ բացատրություններ տալու կապված քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու հետ։ Լուրերին տարածվել այն մասին, որ ռազմական տեսուչի տեղակալը ներգրավվել է Արցախում քաղաքական գործունեության մեջ։ Ոստի վարչապետը պահանջել է բացատրություններ եւ կարող են վերահաստատել վարչապետի այն տեսակետն ու դիրքորոշումը, որ զինվորականները չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ, ինչը նաեւ օրենքն է ասում իսկ զբաղվելու դեպքում խստագույնս կպատժվեն, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը։ Միքայել Արզումանյանը ռազմական տեսուչի տեղակալ էր նշանակվել հունիսի 27-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Ասկերանի շրջանում ընթացքի մեջ է հացահատիկայինների βέρքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ 2018 թվականի բերքի տակ ընդհանուր առմամբ կատարվել է 18770 հեկտար գառնանացան եւ աշնանացան մշակաբույսերի ցանք։ Կուսակցության կատարածությունների գերակշիռ մասը հացահատիկային մշակաբույսերն են, մասնավորապես ցորենը։ Ինչպես տեղեկացած Գերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնից, հուլիսի 17-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է 12459 հեկտար հացահատիկայինների հունձ։ Ցորենի հնձված 5348 հեկտարից ստացվել է 14297 տոննա բերք։ Բիջի բերքատվությունը կազմում է 21 ցենտներ հեկտարից։ 2623 հեկտար հնձված գարու տարածքներից ստացվել է 5034 տոննա բերք։ Միջին բերքատվությունը կազմել է 18.8 ցենտներ հեկտարից։ 51 հեկտար հնդկացորենի, 14 հեկտար հաճարի, 38 հեկտար հալածուկի, 40 հեկտար կտավատի հնձված տարածքներից ստացվել է 172 տոննա համախառը բերք։ Բերքահավաքի աշխատանքները գտնվում են շրջարարչակազմի խստագույն հսկողության տակ։ Իրականացվում է շուրջօրյա հերթապահություն, հակահարդեհային տարին նախազգուշական համապատասխան միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը կատարվում է կազմակերպված եւ անկորուստ։ Բերքահավաքի աշխատանքների մասնակցում է 28 կոմբայն։ Գյուղատնտեսական տեխնիկական միջոցների եւ դեռնատար ավտոմեքենաների պակաս չկա, աշխատանքները կատարվում են ժամանակին։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս տարի եւս ծերջ չենք մնացել բնական աղետներից։ Բնական աղետներից ստուժած շուրջ 700 հեկտար ցանքատարածություններում հունց չի կատարվելու։ Կարկուտի, Սելավի եւ Երաշտի հետևանքով դժուժած ցանքատարածությունների վերաբերյալ կազմվել են համապատասխան ակտեր։ Բերքահավաքի աշխատանքները շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային թևում սկսվել են դեպի խոթարկ տանող ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Շրջանի ուսային թևը լեռնային է եւ կոտարկե ցանող դաշնամիջյան ճանապարհները մշտապես վնասում են ծնակից անձրևներից։ Ոստի խոտնից առաջ անհրաժեշտություն է ճանապարհների անվտանգ դարձնելը, բարեկարգումը։ Հաշտարարի դրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկան արդեն աշխատում է աղանո գետի աշակողնան վանդակի խոտարկերի ճանապարհներին։ Առավել վնասված է խոտարկերի ծերի կիշնող ոլորապտույտ ճանապարհը։ Նույն վիճակում է նաև Միրիկ Լուգիշնով երկու ճանապարհները։ Հնարավորինս պետք է շուտ ավարտեն ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները, որ նաև լուգտեխնիկա հնարավոր լինի հասնել խոտարկել։ Որոշ հատվածներ արդեն անցել են եւ խոտը տեղափոխվում է բաց դժվարությամբ։ Մեխանիզատոր Վալերի Ավետիսյան ավարտիացրեց, որ հնարավորինս արագ եւ որակով կավարտի ճանապարհի բարեկարգումը վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը հրանգներ տվեց Մոշաթաղի համայնքի ղեկավար Սիրակ Սողոմոնյանին, մեխանիզատորին, նրան օգնող մերին եւ ոլորապտույտ ճանապարհով իջան Քերիկյուղ, որտեղ կանգուն է 17-րդ դարեցուկ Գևորգ եկեղեցին։ Գերության տարիներին օտարները եկեղեցին օգտագործել են որպես հացիքուր եւ քիչ շինություններ են ավելացրել։ Այժմ եկեղեցու տարածքը մատրվել է ավելորդություններից։ Որոշվեց, որ ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ընդգրկվեն նաև Մոշաթաղի եւ Միրիկի գյուղական համայնքների բնակիչները։ Շարունակ մենք վերատվությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի միջև պետք է մշակվի եւ ստորագրվի ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին պայմանագիր։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը որ เป զի երկու երկրների միջև համագործակցությունն իրավական հիմքերի վրա դրվի, կարծում եմ, որ նման պայմանագրի անհրաժեշտություն կա։ Այդ պայմանագիրը պետք է ներառի Հայաստանի եւ Արցախի պարտավորությունները, համաձայնությունները, քաղաքական համագործակցության բնույթը, պատերազմի պայմաններում, խաղաղ ժամանակ կամ լարվածության շրջանում, նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Այս պահին մենք առաջ ենք շարժվում Արցախը միջազգային իրավական տեսանկյունից ճանաչելու ճանապարհով։ Պետք է որոշակի իրավասությունների ու պարտականությունների տարանջատում լինի, որ เป զի միջազգային հանդրությունն էլ հասկանա, որ երկու պետության կենսական շահն է իրար հետ համագործակցելը, նշել է Վահրամ Բալայանը։ Խորհրդարանի փոխոսնակն ասել է, որ Հայաստանի եւ Արցախի միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին պայմանագիրը կարող է իր մեջ ուղերձ բառունակել, որ հետագայում կտա Հայաստանի կողմից Արցախը ճանաչելու պատրաստակամություն։ Ռազմական փորձագետ Արթուր Եղիազարյանի խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը միշտ հայտնի է իր ամպագորգոր հայտարարություններով։ Սակայն դա ըստ նրա մեզ իրավունք չի վերապահում, որ ցանկացած հայտարարության վերաբերվենք ուղակի որպես խոսքի։ Նա նշել է, պատերազմ սկսելու մասին հայտարարություններով գուցե Ադրբեջանն իր ներքին սպառման խնդիրն է լուծում, բայց ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնենք։ Կա հրաապարակային ասված խոսք, եւ դա չպետք է անտեսվի։ Կարծում եմ ոչ միայն բանակը պետք է լավ պատրաստ լինի, եթե հակառակորդը փորձի որոշ գործողություններ իրականացնել, այլ նաև պետք է որ դիվանագիտական ճանապարհով փորձենք այդ գործողություններին պատասխանել հնարավոր բոլոր հարթակներում, ասել են նա։ Հիշեցնենք, որ Զաքիր Հասանովը հայտարարել էր, թե նախագահ Իլհամ Ալիևն իրենց արչև խնդիր է դրել ապահովել բանակի պատրաստվածությունը իրական ռազմական գործողություններին։ Ըստ ռազմական փորձագետի, չեն կարող լուրջ չվերաբերվել Ադրբեջանի հայտարարություններին, որովհետև տեսնում ենք սահմաններում զենքերի կուտակումներ, որոշակի զորքերի տեղաշարժեր։ Ռազմական փորձագետը նշել է, որ հայկական կողմն այս պարագայում պետք է եւ ռազմական եւ դիվանագիտական գործողություններ իրականացնի խաղաղություն ապահովելու համար։ Մենք միջազգային ընտանիքի անդամ ենք եւ պահում ենք միջազգային նորմերը, բայց միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ առաջին հերթին մեր հույսը մեզ վրա պետք է դնենք։ Սխալ կլինի, եթե մենք ապավինենք, որ միջազգային հանրությունում մեր հարցը լուծեն։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, հաղթող լինենք, իսկ հաղթողին ոչ թե դատում են, այլ հետը հաշվի են նստում, ասել են նա. Ստեփանակերտի համար 10 հիմնական դպրոցում այսօր տեղի է ունեցել դպրոցականների ամառային հանգստի արևիկ ցերեկային ճամբարի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկայ էին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանն ու ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ՝ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Դպրոցականների ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարությունն ամեն տարի ճամբարներ է կազմակերպում։ Այս տարի Ստեփանակերտում ցերեկային ճամբարը կազմակերպվել է միայն համար 10 դպրոցում։ Թեկուզ ճամբարի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ այսօր, սակայն այն փաստորեն գործում է հուլիսի 12-ից։ Բացման արարողությանը երեխաները հանդես եկան ասմունքով, երկու պարով, իսկ մեծ զրույցում պատմեցին արդեն լիարժեք հունի մեջ մտած իրենց ճամբարային առօրյայի մասին։ Ճամբարում օրերը շատ լավ են անցնում, ինձ այստեղ շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Ցանկանում եմ աշխարհում խաղաղություն լինի եւ այսպիսի ճամբարներ կազմակերպեն։ Մեր օրը անց են կացնում շատ հետաքրքիր, այստեղ մենք մենք լինում են երբ որ գնում ենք դահլիճ, այնտեղ համերգներ են կազմակերպում, խաղում ենք սպորտ դահլիճում եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այս ճամբարը կա։ Այս ճամբարի միջոցով ես կարողացա ձեռք բերել նոր ընկերներ։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Էրիկ Գրիգորյանը մեծ զրույցում նշեց, որ այս ճամբարում ընդհանուր առմամբ կհանգստանա 300 երեխա Ստեփանակերտի բոլոր դպրոցներից։ Նախատեսել ենք երկու հերթափոխով, յուրաքանչյուր հերթափոխում կընդգրկվեն 150-ական երեխաներ Ստեփանակերտի դպրոցներից։ Տևողությունը հերթափոխի կլինի 10 օր, սկիզբը տվեցինք ամսի 12-ին։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ նախատեսվում է ճամբարականների համար նաև էքսկուրսիաներ կազմակերպել, նշեց Էրիկ Գրիգորյանը։ Ընդհանրապես միջև այդ տենց էքսկուրսիաներ չէինք նախատեսում։ Հիմա այդ հնարավորությունները ունենք, դեռ պայմանավորման փուլում է, կպայմանավորվենք Ճամփարի պետի հետ, նախարարությունը կկազմակերպի եւ երկու հերթափոխի երեխեքի համար էլ մենք կկազմակերպենք Ճամբարի պետը դպրոցի տնորեն Անահիտ Հակոբյանն է։ Մեծ զրույցում նա պատմեց, որ ճամբարային օրը սկսվում է առավոտյան ժամը 9-ին, ավարտվում ժամը 17-ին։ Այդ ընթացքում երեխաների առօրյան ձգտում են հնարավորինս բազմազան ու հետաքրքիր անցկացնել։ Նրանց առօրյան բավական հակեցած է։ Առավոտյան մենք երեք խմբի ուղարկում ենք սպորտային տարբեր վարժությունների, տարբեր մրցումների, երեք խումբը ուղարկում ենք։ Մեր ակումբը երաշտական մասն է եւ փաստորեն ստացվում է, որ բոլոր խմբերը զբաղված են լինում, ինչեւ ճաշը տարբեր միջոցառումներում։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետության այլ բնակավայրերում նախարարության նախաձեռնած միուս ճամբարներին, ապա Էրիկ Գրիգորյանի խոսքով այս տարի եւս շարունակվել է ռազմահայրենասիրական ասպետ ճամբարը Հանրապետության բոլոր շրջանների, ինչպես նաեւ Հայաստանից եւ Լիբանանից ներգրավված պատանիների մասնակցությամբ։ Իլրումը նշենք նաեւ, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոմը նույնպես ճամբար է կազմակերպել մայրաքաղաքի ու շրջանների մի քանի դպրոցներում, նախապես այն համաձայնեցնելով կրթության տնտեսության, գիտության եւ սպորտի նախարարության հետ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյամ 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարե մտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան, տաքություն։